iru ofizialen gambara dira departamenduan paue eta baionan kokatuak. Eun taberogoi langile ari dira lanean eta urtean mila aprendiz gora formatzen dituzte eta ofizialen enpresak garatzen laguntzen dituzte. Baina nazken behatzi urte hauetan, langileen lan baldintzak okertuz ari dira hori diguaz pimaratu CFDT sindikatuko ordezkari den txomin vuiak. Ba, C'est tout d'abord un blocage du dialogue social qui perdure un non-respect des textes, hein, qui fait que les agents euh, étaient d'abord mécontents et sont aujourd'hui en colère. En colère euh, par rapport à leur rémunération, par rapport à leur carrière, et par rapport au quotidien aussi, qui est difficile à vivre. Hein, Langile eskubideen ez errespetatzean prima bereziak ukatu zaizkiela, beste departamentu batzuetan onartuak izan zaizkielarik, bai eta ere lan ibilbidearen ez ezagutzea, txomin bio. Le droit à la carrière, hein, il y a effectivement dans le statut du personnel et chambre de métier, ce qu'on appelle le droit à la carrière. Et euh, localement, rien n'est respecté. Il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas d'entretien professionnel. Tout est fait comme ça, effectivement, de façon en dehors des clous, qui fait qu'effectivement, il y a une incompréhension totale des agences sur effectivement la façon dont ils gèrent le personnel. Azkenik, bi erreforma bidean dira ofizialen ganbaretan, aprendizgoaren erreforma eta pakt legea 2008 bat urterako, departamentuko ganbara guziak eskualdekoarekin batuko dituena, zuzendaritzek ez dituztela aldaketa hauek bat ere prestatzen salatuko dute astezken untako elkarretaratzearekin.